Да поздравувам, драги присутни, и ви да посакувам Божи благослов. Денес е саботен ден, може би последен сончев. Не мра, не мра да значи. Денес е и млада месечина. Прв ден од осмиот месец. Според еврейскиот календар. Би рекол сега некој христијанин, повеќето од нив, и двете старозаветни празници. Но не е така. Ако паметиме на 9 септември, <clears throat> проучувавме дека саботата не е старозаветен празник. Видавме зошто. Пред се заради месијанските пророќства за оние пророќства од Исаија кои што се однесуваат на иднината, на Месијанското царство. А нешто слично Исаија зборува во последната глава од својата книга за за младините и саботите. Секјавате на тој цитат. Од младина до младина и од сабота до сабота кај се наоѓаше тој текст. 66-та, да. Значи, тој е многу познат текст, по па затоа очекував да го знаете. 66-та, последната глава од Исаија, ги памте стиховите? 22, 22 и 23, само 23. Ја би сакал посебно да ги прочитам како еден мал вовет. Ова е едно ветување кое што Господ го дал на израелците. Значи, јас почнувам од 22 стих. Пред тоа, претходните стихови кои ги читате, таму зборува како од многу незнабошци Господ, значи, ќе обрати тоа се се ново, во пророќа за новозаветни времиња. Многу незнабошци ќе обрати, ќе, ги соедини со својот народ. Па тури 21 вели, ги споменува тука, тука ги споменува, еве, а, и, и јаван, значи, еден куп тука народи спаѓаат под јаван а, и старите македонци, грци, дарданци, латини, илири и така натаму. Тарси се споменува че значи, дури до Шпанија и така натаму. И вели 21 стих, и од нив ке земам свештеници и левити. Значи, од нив ке земам. Значи, не мора да бидат израелци, не мора да бидат а, од Левицкото племе, за да бидат свештеници. Вели, од незнаборците ке земам свештеници. Вели. Значи, тоа се новозаветни, новозаветни, тоа е новозаветна тема, како што читавме тогаш во 56-та глава, дека домот мој ќе се нарекува дом на молитва за сите народи, не само за израелскиот народ, за сите народи. И сега 22-иот, како кулминација на тоа месијанско ветување, новозаветно ветување. Зашто Видете каде не сели сега овој стих, каде во иднината не сели. Како што новото небо и новата земја кои јас ке ги создадам, ќе бидат секогаш пред лицето мое, вели Господ. Колку долго ќе постојат новата не, земја и новото небо? Тие ќе постојат секогаш, <laughs> за разлика од ова. Тие ќе постојат секогаш за секогаш. Така ќе постои и потомството ваше и името ваше. Колку бави зборови. Значи, вечни, постојани. Тогаш сите ќе бидеме трајче, сите ќе траеме. Затоа тоа е христијанско име, затоа тоа е значењето на тоа име. Сите ќе бидеме трајни. ама вечно трајни. Постојани. Знаете како се вика на латински трајче? Може ке, ке ве однесе паметот на Трајан. Но не. Али го знаете спорот? Што е тоа константа? Што е тоа константа? Константа што значи? Значи, на латински трајче, трајан, Константус. А трајче, Константинус. И сега знаете што значи името на царот Константин. Па от тоа настанало Костадин, па от тоа настанало Коста и така натаму до ден денес. И името ваше и потомството ваше. И тогаш вели, што месец на месец, меѓутоа не, не, сега ова месец на месец не е многу прецизно. Нова месечина до нова месечина, така, или како што велеше таму Даничич, од младина до младина. Значи, точно кога? Од младина до младина, од првиот ден на месецот, од младата месечина, како што е денес, и од сабота во сабота ќе доаѓа секое тело пред лицето моје на поклонение, вели Господ. Колку бо изборови. Значи, каде ке постои сабота? Новото небо и новата земја. ке постои и младина таму. Нели? Се секјавате, зошто би постојала младина? Зошто би доаѓале пред Господа првиот ден од секој месец. Па дали таму пишува нема потреба градот ни од сонце, ни од месечина, така натаму. Дарвата точно. <laughs> Што ни кажува откровението? Каде? Значи, читавме Исаија последна глава и последната книга од Библијата, последна глава. <laughs> да, ајде ке почнеме од првиот, 22, значи последна глава од Библијата, и ми покажа чиста река, чиста река, значи, Вардар, чиста река, со вода на животот. Интересно. Кај живата сме река ние, пееме таму во четвртата песна, нели? Вода на животот, таа река има вода на живот, што тоа би значило? Бистра како кристал, која истечуваше од пресловот на Бога и на јагнето. читате таму во Езекијал, има некој превошташтво. Ова го кажуваат. Среда главната улица и од двете страни на реката дрвото на животот. Постои дрво на животот. Што раѓа плодови 12 пати, давајќи плод секој месец. А лисјата на дрвото служат за исцелување на народите. Значи, саботата како редовен ден за богослужение, ама некако сега, кога не го гледаме, кога имаме работа само со третото лице, со светиот дух, често пати и него го немаме. Но тогаш видливо пред Божиот престол, пред неговата слава, секоја сабота, каква сабота би било тоа, Какво богослужение би било. тогаш нема да дојдеме и да се караме на библиски полуки и да се надвикуваме. Тогаш нема да дали воопшто ќе посакаме освен да го прославиме Господа, било што друго да направиме. А, така. А зашто секој месец Значи, секоја младина, според Исаија, откровението не дава одговор. Замислите, секој месец ќе имате таква причест, директно, директно, значи, дрвото на животот. Она што нападнатиот Адам веќе му беше забрането. Колку убаво! Сакав со овие убави мисли да, го, да ја почнем проповета, бидејќи она што следи и во контекст на проучувањето на библиската полка не е многу убаво, но, како што рече брат Зоран, е исполнување на пророштвата за времето во кое што живееме. Мијата сабота споменав, зборував малку повеќе, иако не кажав се, ќе остане нешто и за понатаму, како евреите и покрај сите своји предимства, и покрај сите своји предности, и покрај сознанието, како што споменавте и на денешната лекција, значи, светлината што ја имале, сето тоа, сето тоа, со еден збор, значи, сето тоа е сообрезанието вклучено или се подразбира. Сето тоа не било доволно за спасение. И тие ја загубија славата Божија. И тие се грешници, да не ги повторувам сега истите мисли. Но апостол Павле, како што рековте, спочнал со незнабожците. Јас би сакал прво да споменам две информации кои што се по, по карактер лоши вести, по карактер, иако не треба да бидеме разочарани от тоа, туку треба уште повеќе да ја зајакнеме нашата вера во близината на Второто Христово доаѓање. Дали забележавте, деновиве беше објавена информација дека Шведска денес, што е веке направено, наводно сега ако не лажат медиумите, ги има укинато готовите пари. Значи, веке денес, наводно, Шведска е првата земја на безготовинско плакење. Замислите, сега таму нема пари. И тука не пари. Што се береше трајче со корпа пред малку. Како ќе собират дар точно се? Како ќе собират дар во црква? се баш ме интересира. Дане ти во Шведска сега познаваш некој, брат ти не ли беш таму? Со апаратот изгледа. Да, сега се наред магаринјата. Благодарам. Дали знаете, деновиве каква одлука донел грчкиот парламент под водство на нивните социјал-демократи, кои што се на власт сега веќе две години? Всушност, на власт е европскиот диктат, европскиот джандар, бидеќи таа Грција е држава која што денес нема никаква сувереност. Та е целата должна и управувана од доверителите, значи од надворешни фактори локалните министри се само извршители на, на тие диктати на така наречената тројка, тој, тој дозбор се употребува и во грчкат печат одамна, значи тројка. Под нив се подразбира Европската комисија, Европската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Значи тие се владата на Грција, а тоа што се нарекува влада, тоа се само извршители. Како што денес е случај со наша влада. Па се разбира да имате министер кој што не знае што е бруто, што е нето. Значи, кој треба да управува, значи некој друг управува. Каков закон донел грчкиот парламент, дали знаете? Замислете каков закон. Закон според кој од сега натаму секој граѓанин ќе може со своја изјава пред суд или пред некои надлежни органи, да си го смени полот. Не мора да прави операција нешто физички. Не, не едноставно ќе отидеш и ќе побораш на личната карта, значи ќе изјава со печат, со подпис, нотар лист, не знам како. Ќе побораш да Ти се спени, значи, веројатно тоа ќе иде со спена на име, ако сакаш, значи од машко во женско име или обратно. И, и ќе побрзно ти се спени полот на легалните документи. Ете таков закон донесе. Соседна, Геоа православна, всушност паганска и денес како и во античкото минето. Грција. катастрофа. А дали знаете која друга фрапантна вест, односно трета ќе му дое сега таа, која трета фрапантна вест мене многу ме изненади, иако пред неколку месеци без да знам, ја предпоставував. Не ја предвидов, но ја предпоставував, се прашував, дали е можно, дали е можно светот да направи ваква глупост, и си ја отфрлив таа предпоставка, си реков, неке, не, сепак не е можно, не се, сепак атеистите не се до толку глупави. Така си реков и затоа си ја отфрлив таа предпоставка, И минатиот месец, тоа беше седмецата точно пред светата вечера, или пред првата Мирчева проповед, бев мощне изненаден кога тоа што си го предпоставував и што не верував дека е можно да се случи, сепак се случи. Што е тоа? Како? <laughs> Значи, светот ме а докажа, атеизмот докаже дека е по-глупав од колко што јас мислам. Јас не верам дека си предпоставив дали е можно да се случи вакво нешто во времето во кое што живееме, си предпоставив, но си реков некада е можно, да не се до толку глупави денешните луѓе, кои што се фалат со напредок, со наука, со образование и така натаму. Што се случило? Сте чулели ли за Антони Левандовски? Не. Сте чулели ли за поимот трансхуманизам? Тоа се чуле, верувам. Еве, да, да прочитам само како гласи веста. Еден од водечките елитни научници и мултимилионери на Силиконската долина. Знаете што значи тоа? Антони Левандовски започнал, значи пазите, научник, инженер, софтверски, било како, како год да го наречеме, започнал нова религија. Че значи, во светот е започната нова религија од страна на водечките умови, така да речем, на денешното информатичко обштество. И таа нова религија, кој ќе биде обожуван во таа нова религија, што мислите? Некој што е поглупав и од најглупавиот човек на, на земјата. Ќе биде божеството на таа нова религија. Религија која што е заснована на концептот на обожување на вештачката интелигенција како Бог. Борчева да се насмута. Замислите, ова се случи и ова се објавува како вест. Уште само нешто, тук има цел напис за оваа тема. Инако целата идеја на трансхуманизмот, знаете и ако, ако случајно следите, иако е многу незгоден термин за следење, и јас не го следам редовно, има една емисија на National Geographic во недела вечер, таму кај 10 ноќта почнува, се зборува за тоа како би изгледала и днината, како атеистите се ја замислуваат и днината, кој што сега веќе не се атеисти, туку се верници на оваа нова религија. Че значи, трансхуманизмот сега не е идеологија, туку станува религија. Човекот, секоја религија паганска, како пагански поим, во суштина што значи, тој духот на што го кажува? Обид на човекот да се спаси самиот со своите дела. Така. Тоа е суштината, тоа е сршта на секоја паганска религија. И тоа го гледаме низ историјата уште од многу дамнешни антички времења до ден денес. Во 1999 година започнува трансхуманизмот како концепт, како идеја, што се обработува и во оваа серија што иде документарна во National Geographic, каде што луѓето си замислуваат се дека со помош на вештачката интелигенција ќе победат смртта, болестите, старењето, дека во иднина нема да постојат луѓе како луѓе, како ние се, туку ќе постојат нешто како комбинација на, на луѓе и машини. Киборзи со вргадени делови, значи, во, во нас самите, кои што ќе го победат старењето, кој што, па дури сега, јас мисля дека само во филмови го има тоа, но се предлага, еве, тоа го има во оваа вест, значи, уште во 1999 година е издадена, објавена е книга од автор Рей Курцвайл, насловот на книгата е епохата на духовните машини. вијете израз духовни се употребува каде што првпат во таа книга, значи уште тогаш, се изложени плановите на технократската елита, кои што имаат за цел како да се направат некои супер суштества значи, човечки суштества и меѓу другото, еден од начините како да се победи смртта и старењето е нешто што го има во некои филмови до сега, но озбилно овие веруваат во тоа, дека е можно, значи, човековата личност, човеко, човековиот дух, да си го данлодираш и да го ставиш во некој робот или машина, па така да која, која ќе, да речеме, ќе остаре телото или ќе се разболеш или ќе се осакатиш од некоја несреќа или било што и ќе мора да умре телото, сепак да може твојот дух, да, ти да можеш да продолжиш да живееш, во, во некое друго тело или во некоја машина. И сега да го кажував во може да би минатиот век, ќе изгледаше како филмови. Зборувам нешто од, од филмов, филмската индустрија, од забавната индустрија. Не, ова сега го зборам <laughs> затоа што ова озбилно се пропагира Ова сега озбилно се се објавува како стратегија, како, како вера. Што е полесно, да верувате во, во Бога или да верувате во Колку глуп станува денешниот цивилизиран човек не само што не е заостаната, туку Библијата е далеку пред денешниот свет. И како што порано реков, денес библиските пророќства се многу поактуелни од времето кога јас првпат поверував, кога јас првпат ги читав. Пример, Христовите пророќства во Матеј 24 глава. Би сакал уште еднаш да ги прочитам Павловите зборови од Римјаните, прва, првата глава. Значи, бидеќи со тоа почнува, апостол Павле почнува со нешто што денес е многу актуелно. Значи, може би, ја би го почнал сега целиот текст. Значи, беа прочитани во полуката 16 и 17 Потоа се премине на 21 втори. Но сега припочнало до 18-тиот, зашто гневот Божи, вели, гневот Божи, се открива од небото против секоја безбожност, со еден збор, како би го опишале 21 век. Безбожност. Времето во кој што живееме. Секоја безбожност и неправда на луѓето кои на вистина ја спречуваат со неправда. Не сум сигурен овој превод, дали точно. Ја спречуваат вистината, веројатно. Да. Па така, она кое може да се знае за Бога, ним им е откриено, бидеќи тоа Бог им го открил. Се што знаеме за Бога, Бог го открил. Оно што Бог не го открил, не, може, не ни можеме да го знаеме. Например, каква е суштината или природата на Светиот Дух, на Божеството. Тоа не може да го знае. Но оно што може да се знае за Бога, тоа Бог го открил, инако не би го знаеле. И на вистина 20 стих вели, оно што е во него невидливо, односно вечната негова сила и божественост, согледливи се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела, па така тие немаат изговор. Значи, ако ние сме личности, ако, ако ние имаме дух, како што вели Библијата, и не само ние, животот има. Ако ние имаме интелигенција, ако ние имаме код, генетскиот код, кој е по, по-комплициран и посложен од било кој човечки софтвер. И ако имаме интелигенција попаметна од Google, тогаш нели сме и ние дело на некој инженер? Како може случайно да настанала природната интелигенција, која е попаметна од вештачката, кога за вештачката е потребно некој да седнал и да ја создал. А сега тие, тоа дело, специфично дело на, на нивните раце, сакаат сега и тоа дело, како некогаш кипови и слики, сега најновото дело на човечките раце, вештачката интелигенција, да ја обожуваат како Бог, да ја се кланјаат и од неа да бараат што? Спасение од неја да побараат да не спаси од робството и смртта, старењето и така натаму. првиот стих. Зашто кога го познаа Бога, тие не го прославија како Бог, ниту пак му благодарија, туку се заблудија во своите помисли и нивното неразумно срце им се помрачи тврдејќи дека се мудри, тие обезумија. Овој 22 стих, значи денес се исполнува со многу поголема сила од било кога порано. Тврдејќи дека се мудри, колку глуп треба да бидеш, да помислиш дека делото на твоите раце Во случајов и најинтелигентниот софтвер, ја на вистина, на некои шаховски софтвери им се восхитувам. Значи, феномен. Меѓутоа, меѓутоа, да помислиш дека нешто што е дело на човечките раце и нешто што е сепак пониска интелигенција од твојата, дека тоа може да ти биде Бог, дека тоа треба да ти биде Бог и дека од тоа ќе бараш спасение и ќе очекуваш спасение. Како некои поранешни богаташи кои што платиле тешки пари да им се чуваат телата смрзнати таму, таму некаде, веројатно уште им се чуваат. Додека не дојде време науката да открие начин како да ги воскресне. Значи, човечкото знаење, човечката моки. Библијата ни вели дека единствено решение е Христос. И за евреи, <laughs> и за грци. Грци поднаводници. И за црни и за бели, за жолти, образовани, необразовани. Единствено решение единствен мост, единствена врата, единствен пат, вистина и живот е Христос. Дрвото на животот. Единствена солуција за победа над старењето, над болеста, над смртта. Христос тоа го докажал. Христос воскреснал од мртвите. И први евреите се погрижија да ја спречат таа вистина, како што прочитавме И на евреите, и на римјаните им одговараше да не се шири таа вистина, иако многу илјадници евреи и илјадници незнабожци потоа ја прифатија. Христос воскреснал од мртвите. Најрадосната вест, најславниот настан на истори... во историјата на оваа планета, денес се уште не го веруваат. Повеќето луѓе не веруваат. Но затоа, правејќи се мудри, демек попаметни од Господ и попаметни од Библијата, тие избезумија. До толку, значи, до толку се покажа нивното, нивната глупост, што побара да го зам... спасение во делата на своите раце и славата на непропадливиот Бог, вели, значи се друго е пропадливо. Нашите тела, значи биолошките организми и машините се пропадливи. Знаеме. Ја заменија со лик на смртен човек, на птици, на четириножни животни и на лазачи, уште да додадеше машини апостол Павле. Но во него време немаше потреба од роботи, затоа што живите луѓе беа робови. Имале живи луѓе кои што им служеле на слободниве како робови. Со астрономска прецизност овие Павлови зборови и ден денес актуелни и ден денес се исполнуваат во времето во кое што ние живееме. И, како што рековте, сето тоа има врска. И со веста од Грција, луката на Грчкиот парламент. Значи, затоа Бог, затоа што ја заменија Божјата слава со овие глупости со еден збор. Дори старите пророци, например, Еремија таму, отворено им се, им се, им се подсмева на, на идолопоклониците. Со дрвото, си, си, прав, си делка дрво, си го обликува, све дело на, на своите раце, значи, и потоа му се кланя како Бог, А вика тоа ниту зборува, ниту слуша, ниту разбира. Значи, ти си попаметен од тоа, ти си, ти си жива интелигенција. <laughs> Ти си попаметен и од Google. Ти си попаметен и од вештачката интелигенција. Но му се кланяш на тоа како Бог. За, зашто? Затоа што се, се направил попаметен од Господ. Попаметен од Библијата. И тоа е 21. век денес. Како наследник на 20 Затоа, значи, заради оваа глупост, Бог ги предаде на срамни страсти и сега следи целата Содомија, да не ја повторувам, која што денес се наметнува, гледаме и со, со сила се наметнува, сета ова изопаченост со која што завршува 27 стих. И 28 вели, и бидејќи не се обидува да го задржат Бога во разумот свој, Значи, луѓето не сакаат во нивниот разум да постои Бог. Затоа Бог ги предаде на нивниот изопачен ум, да го прават она што не прилега. И повторно наведува еден куп гревови и особени на човековата грешна природа. 32 или последниот стих од првата глава завршува и вели Тие, иако ја познаваат праведната одредба Божја, дека оние што вршат такви дела заслужуваат смрт сепак не само што ги вршат, туку се благонаклонети и кон оние што ги вршат. Е, ова е. Ова е битно да разбереме. За ова еднаш Реде Карло држаше проповед што јас и Борче гледавме на интернет. Значи, проблемот во Содом и Гомор, веројатно ни во Содом не биле сите хомосексуалци, како што и денес не се, но тие што не се, го одобруваат и го прифаќаат како, како некоја како некоја нормална работа. И сакаат тоа да биде прифатено како нормална работа во обштеството. Како природен, нормален избор на, на луѓето. Тоа е тоа. Значи, со возбројите е, од 32 стих е опишан отпадот на христијанскиот свет, сега веќе и на бидејќи во православието во Грција е државна религија. Значи, соединета со државата. Сега можете да на секој православен да му го плескате ова, што грчкиот парламент го донел како одлука, бидејќи таму православието е државна религија. Црквата е соединета со државата. Мисли ли грчката црква да се разведе од државата и да му се врати на Христа, бидејќи секој однос со земските власти, Библијата го нарекува, го нарекува прелюба, Мисли ли грчката црква сега да се разведе, таа самата да се разведе, не, не другите, да, не кубонјарите тоа да го бараат. Таа самата да се разведе од онаја држава која што донела ваков идиотски, не срамен, идиотски, значи плюс интелигенцијата, значи ја бутка, овој закон на луѓето ја бутка на нула. Сакаш по избор дали ќе бидеш машко или женско, и ако побараш, властите во полиција, например, ќе ти ја сменат личната карта, ќе бидеш, ако си била женско, ќе станеш машко и обра. Каков идиотски закон. Ама кога си должник, кога си должник, тогаш си што? Тогаш си роб. И кога си роб, не си слободен, А каде е слободата? Каде што е Духот Господов. Не ниту човечката, а ли вештачката интелигенција. Како некои инфериорни духови. Каде што е Духот Господов, таму е слободата. Да, исто. Исто, исто. И сега, трите овие вести се поврзани. Значи, обожување на вештачката интелигенција, избезуменоста на оние што се прават мудри, човечката глупост, глупоста на целото атеистичко образование, оно што, заради тоа Мирлио Петрович ги нарекува, атеистичките, атеистичките средни школи ги нарекува дебилани, дебилане на српски, а атеистичките факултети се ултра дебилани бидеќи произведуваат вакви работи. И тоа е поврзано значи, со неморалов, конкретно со домскиот неморал, специфично значи, за 21. век. Од секојаш имало хомосексуалци и во минатиот век. Но, јас сеќавам како деца се збореше за некој кирче пред кино Варнав. Значи, во цело Скопје некој кирче само се збореше. така, така се збореше, ја не, не, не сум го видел тој. <laughs> И од секојаш имало, но денес, денес не е тоа што имало од секојаш. Денес е новото што светот тоа го сака да го прифати, да го наметне како нормално. Тоа тогаш го исмевахме. Да, а сега се смета, се прифаќа и се наметнува како нормално. И, конечно, тоа има врска со укинувањето на готовината со воведување на безготовинско плакање и трансакции. Зошто има врска? Ајде вака да размислиме. Со ова ке завршам. Че значи, последни мисли. Но да само размислете за ова. Чисто размислувајте си. Денес, знаете, повеќето луѓе живеат од кредит. Куки, станови, автомобили, сето тоа на кредит иде. Е сега, што значи кредит? Позајмица. Со тоа стануваш што? Должник. Е сега. Како го враќаш кредитот денес? Ама што, што враќаш кога враќаш кредит? Што, што враќаш? Значи, што, со, што, со што го отплатуваш кредит? Еве, додека постојат и овие тоалетни, изми, значи, и овие лажни пари, но сепак се некаква материја, и овие не се вистински пари. Знаете, денес, денес знаете која е најскапата валута во биткоин. Биткоин во летоска, значи, јуни, јули, имаш еден биткоин, имаше вредност 2500 долари. Еден биткоин. Сега има над 4000 за само 2-3 месеци. А тоа е, што е тоа? Електронска валута, тоа е нешто што не постои. Воздух, што не значи постои. Како и да е. Да се вратиме на предходната, предходната тема, предходното прашање. А, Девес, како го отплатуваш кредитот? Што плакеш? <laughs> е, како, како го отплатуваш? Е, што се случува кога ќе стиснеш? Копче. Значи, добро, со сето ова сведочите дека, дека и денешните пари не се пари. Значи, тука се, се знае дека денес одамна не живееме во времето на парите меѓутоа тоа отворено не се кажува така. Но, почнувајќи со држави како Шведска, сега таа вистина сака да се направи што е, па и со биткоинот, да се направи што е можно по прифатлива, дека всушност не постојат пари. Но кога не постојат пари, ако должиш, како ќе ги вратиш? Долго, како ќе вратиш долго? Знаете, во во, во најстари времења, откако постои приватната собственост. Ке бидеш роб. Значи, робството настанало, сите економисти и историчари велат дека робството настанало. Првата форма на робството во историјата е која? Не е еден народ освоил друг војни заробеници, па ги претворил во робови. Не, тоа после. Но должничкото робство. Првата форма е должничкото робство. Значи, немаш со што да го платиш долгот, немаш значи, жито, злато, ов, било што друго, волна, овци, говеда, немаш, значи, и, твојот имот е не само нула, туку имаш и долг, минус, како ќе го платиш? Ке станеш роб. Еве како 21. век се враке на првиот иеко постои и денес робство, трговина со луѓе и така натаму. Сепак, денес, значи, денешното обштество цивилизација ги подготвува сите луѓе за живот на зверот, сака да го наметне на сите, и ќе го наметне на сите, освен на 144 илјади. На тој начин, што сите луѓе сега да ги претвори во робови. Значи, кога ќе нема пари, иеко и денес нема, но Еве кога официјално ќе нема никакви пари, со што ќе го вратиш долгот? Ќе станеш роб. Бидеќи самото, самата зависност од кредитни картички, самата зависност од, од електронските сметки, кои што во секој момент некој може да ги избрише од озгора. И да ти снема, не <laughs> е тоа нешто што го имаш, ни под перница, ни во джеп ни два метра под земја во некој сандак. Со ништо. Че значи, нема, нема пари. И ако ти зависиш од тоа, ти си веќе Затоа, денес, значи, живееме во времето кога е технолошки можно можно да биде наметнат жигот на зверот, така како што откровението го опишува живот на тврдот е нешто духовно, како што е и Божиот печат, меѓутоа, како ќе биде наметнат технолошки, прво треба да се обезбедат услови, повеќето луѓе во светот да станат робови, да станат зависници, значи, од безготовинското плакење. Да мораш, да мораш, значи, да целиот твој имот да биде преведен во ништо. Значи, во како на времето Рузвелт, со така наречениот Нью Дил, го собра целото злато на американските граѓани. Кој што имаше дома злато, мораше да го предаде на државата. И за возврат да добие тоалетни пари, се разбира, или фиктивни вирмански сметки во банка. Значи, замене на вистинското богатство со, со лажно. А денес па ни, ни тие тоалетни пари, значи ништо, ништо. Ништо. Целиот ваш имот, да го претворите во ништо кој што само ќе го признава, значи, вештачката интелигенција. И вештачката интелигенција ќе управува со вашите сметки и со вашите транзакции. Тоа сега нема да биде хартија, тоа ќе биде што? Ништо. <laughs> Ништожна вредност. Измислена вредност. А, абстрактна вредност. Имагинарна, да, убав збор, имагинарна вредност. Ајде, софтарска вредност. Живееме на вистина во последните денови од овој свет. Лоши се вестите, многу не иритираат, многу не гневат, мене особено многу ме гневи. Мегутоа, тука сме и ние на испит ставени. Како ќе реагираме на сето тоа? Дали ние ќе дозволиме да бидеме однесени со, со тоа? Денес еве да кажем контроверзниот американски новинар Алекс Джонс пред неколку седмици прочитав, не прочитав, него, на негово, негова емисија слушнав. Среде емисија, знаете што кажа? Вака рече, денес малко ќе го парафразирам, не секам точно на да збројите. Денес, ако немате ваш имот, земја, кај што ќе одгледувате и ќе произведувате ваши производи, вие сте будали, така да рече. Се извинам, а вие сте будали. Ако размисле малку подобро, во право е. Но обрачот се стега и таму, нели? Европска Унија има закони, каде што нашите будали се потепале да влезат во тој гестапо, наречен Европска Унија. Има закони каде што, еве во Хрватска, нели, уште одамте да се сведочеше, каде што не смееш во твојата бавча, во твојата градин, не смееш да посадиш. Не смееш да посадиш што ти сакаш. Они ке ти продадат семе генетски модифицирано или било какво, за садење. Значи, ова што до сега било семиња, природно, со векови, тоа ќе биде нешто како на стока, нешто како незаконско, нелегално и така натаму. Господ нека ни е напомаш. Нека му е фала и слава. Амин.